السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حول Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženevske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. Bijaše prijazna lica i lijepa izgleda, mršava tijela, visoka rasta, a uskih ramena. Radostan bi bio onaj ko bi ga vidio, a svaki susret sa njim bi srdačan bio. Osim toga, bijaše blage naravi, skroman, miran i stidljiv, ali bijaše, ako je to potrebno, i kada bi situacija postala ozbiljna, veoma odlučan i opasan. Tada bi liči oštrici sablje, koju nikom nije preporučljivo dirati i s njom se igrati. To je Eminul Ummeti najpouzdaniji od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi veselem, Amir ibn Abdillah ibn Džerrah, ponosni Kurejšević, poznat po nadimku Ebu Ubejde. واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني أرني الجماجم ساقطات بالثرى واقدم إليهم كما عودتني أرني الجماجم ساقطة بالثرى واقدم إليهم مثل ما عودتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني يا صخر لا ترضى الحياة بغيرنا فالعز كل العز يوم حملتني Abdullah ibn Umer, jedan od velikih učenjaka i prenosioca vjerovjesnikovih hadisa, opisao ga je ovako. Trojica Kurejšija su poznati kao lijepi i prijazni ljudi, izuzetna morala i muminskog stida. Ako ti govore, neće ti lagati, a ako im ti govoriš, neće te ulažu goniti. To su Ebu Bekr es Sidik, Osman ibn Afan i Ebu Ubejde ibn Uđerah. Bio je od prvih koji su prihvatili islam i to odmah sljedeći dan nakon što je Ebu Bekr postao musliman. S njim su bili još Abdurrahman ibn Auf, Osman ibn Mezun i Erkam ibn Ebi Erkam, kada ih je sučetvoricu Ebu Bekr odveo Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pred kojim su zvanično potvrdili svoju pripadnost islamu i tako postadoše prvi stubovi na kojima se kasnije izgradi velika građevina vjera islam. Prošao je Ebu Bejde sva velika iskušenja muslimana u Meki od njihovog početka do kraja. Podnosio je s njima sve uvrede, boli, napade i progone, kakve nisu podnosili sljedbenici ni jedne vjere na zemlji. أحس الفقر يملأ خاطقي وأرى الشهادة تستثير مكامني إني أحس الفقر يملأ خافقي وأرى الشهادة تستثير مكامني شقراء نادى ويك صخر دلني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني واصل العدا واصل العدا بالنار واملأ مخزني شقراء نادت ويك فخر دلني Stojički i čvrsto je sve to izdržao i u svakom momentu iskreno dokazivao svoju duboku odanost i pokornost Allahu i njegovu poslaniku. Ali postupak Ebu Bejde na dan Bedra, kojim je najbolje dokazao čvrstinu svoga imana, zapanjuje sve kasnije generacije, jer ranije niko nešto slično nije mogao ni zamisliti. Toga dana Ebu Bejde je navaljivao na neprijateljske redove ne bojeći se nikoga, pa su ga se svi mušrici bojali. Izazvao je i protivnike i smrt, pa su ga svi junaci iz Meke izbjegavali kao protivnika. Međutim, jedan od mušrika poče da se sukobljava sa njim i stalno mu se ispriječava na putu. Sada Ebu Ubejde odustaje i krenu na drugu stranu, i kada bi god taj mušrik iskrsnuo pred njim, on bi skretao u drugom pravcu i izbjegavao taj dvoboj. Mušrik sve više navaljivaše, a Ebu Bejde i dalje izbjegavaše borbu. Kada je do sudara dvojice protivnika moralo doći, Ebu Bejde svom žestinom navali na protivnika i jednim udarcem sablje ga sasječe, tako da se ovaj mrtav sruši pred njim na zemlju. Ne pokušavaj, poštovani slušaoče, da pogodiš ko bijaše ovaj ubijeni nevjernik, jer već je rečeno da je žestina i žar borbe i odlučnost kojom je tu borbu Ebu Bejde vodio zaprepastila mnoge i to je malo ko mogao zamisliti. I ti ćeš se, će, začuditi kada saznaš da je ubijeni bio Abdullah ibnul Džerah, otac Ebu Ubejde. Ebu Ubejde nije ubio svog oca, on je ubio širk i nevjerstvo u njegovoj ličnosti. Allah je u vezi Ebu Ubejde i njegova oca objavio u Kur'anu sljedeći ajet. Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi. Njima je on u srca njihova vjerovanje usadio, i svjetlom svojim ih osnažio i on će ih uvesti u dženecke bašče kroz koje će rijeke teći da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti. Nije ovo bilo čudno kada je Ebu Ubejde u pitanju, jer je on u snazi vjerovanja i odanosti Allahu i njegovoj vjeri, kao i pomoći i povjerenju prema muslimanima, dostigao veliki stepen kod Allaha, koji su mnogi mogli samo poželjeti. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء غرباء غرباء لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل Jednog dana vjerovjesniku je stigla jedna kršćanska delegacija, pa mu rekoše, O Ebu Kasime, Pošalji s nama nekog od svojih ljudi za kojeg misliš da je najbolji, a koji bi nam sudio u stvarima u kojima se mi ne mognemo složiti, jer vi muslimani kod nas važite kao pravi i pošteni ljudi. Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, im reče, dođite mi sutra, pa ću s vama poslati snažnog i pouzdanog. I pričao je Omer ibnul Hatab. Sutradan sam među prvim došao na podne namaz i nikada nisam više želio da me Allahov poslanik odredi za nešto kao za taj zadatak, nadajući se tako da mi pripadnu osobine koje je poslanik spomenuo. Kada je poslanik, sallallahu alaihi veselim s nama klanjao podne, počeo gledati desno i lijevo, dok sam ja sve više istezao vrat da me bolje vidi. On je dalje kružio pogledom između nas, sve dok nije ugledao Ebu Ubejda ibnul Džerrah, kojeg zovnu i rekao mu, idi s ovim ljudima i sudi među njima po pravdi i istini u onom o čemu se oni ne budu slagali. Tada rekoh sam sebi, one osobine ugrabi Ebu Ubejde, završi Omer. Nije Ubejde bio samo pouzdani, jer je on s pouzdanjem i povjerenjem objedinio snagu i pouzdanost, a tu snagu je pokazao više puta, kao recimo kada je vjerovjesnik poslao skupinu svojih ashaba da uhode jednu karavanu Kurejšija, a za njihovog vođe odredio Ebu Bejda, neka je Allah zadovoljan njime. Za njihovu opskrbu im je dao malo hurmi, jer nije imao ništa drugo, pa bi Ebu Ubejde svakom borcu dnevno davao po jednu hurmu. Svaki borac bi dobivenu hurmu dugo sisao, kao što dijete siše majčinu sisu, da bi se iza toga napio vode i to bi mu bilo sve za cijeli taj dan. طلبة لجن من الصبح ماشي يمه ويا يمه فات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبة لجن من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي ولدنا مصوب انصرها الدينا يمه ويا يمه هات الرصاصي عبي للباغى لا تخ العاصي يمه ويا يمه هات الرصاصي عبي للباغى لا تخ العاصي ولا ضرب يا يمه ضرب القناصي راسه يا يمه مع العيونا راسه يا يمه مع العيونا يمه ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا يما ويا يمه هات الرشاشي طلبت الجنة من الصبح ماشي قالت المصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هدينا ويمه ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة يمه ويا يمه محل الكتيوشة على ظهر المسلم بدل الخرطوشة قالت لي يما لا تعمل طوشة قلت لها عامل والدايم الله قلت لها عامل kada je bila bitka na uhodu i kada poraženi muslimani čuše glas nevjernika koji vikaše Gdje je Muhammed? Pokažite mi gdje je Muhammed? Bijaše Ebu Bejde, jedan od desetaka shaba koji su ostali u vjerovjesnikovoj blizini i koji su ga štitili svojim tijelima, dočekivajući protivničke strijele i koplja. Kada je bitka bila okončana, vidješe ashabi da je Muhammed sallallahu alaihi veselem ranjen. Jedan zub mu je bio slomljen, a vilica i čelo mu raskrvavljeni. U obraznu jabučicu su mu se zabile dvije halke od njegova oklopa. Vjerovjesniku priđe Ebu Bekr, neka je Allah zadovolja njime, želeći da mu te halke iščupa s lica, ali mu Ebu Bejde reče, zaklinjem te da to prepustiš meni. Ebu Bekr mu to odmah udovolji. Plašio se Ebu Bede da će pričiniti bol Allahovom poslaniku ako mu to bude rukom čupao, pa uhvati svom snagom zubima prvu halku i iščupa je tako da vjerovjesnik nije ni osjetio bol, ali zato Ebu ubedu jedan zub potpuno ispao. Zatim Ebu Bejde ponovi svoj zahvat, izvadi drugu halku, ali mu ispade i drugi zub. Ebu Bekr bi govorio, bijaše Ebu Bejde najljepši hetem, kojeg sam ikad vidio, a hetem je onaj koji nema prednjih zuba. Učestvovao je Ebu Bejde u svim bitkama sa Muhammedom salallahu alihi veselem od početka pa do smrti Allahovog poslanika. A pa kada je trebalo izabrati halifu, Omer ibn Hatab reče Ubu Bedi. pruži ruku da ti dam prisegu na vjernost, jer sam čuo da je vjerovjesnik rekao, svaki narod ima svog emina, pouzdanog i povjerljivog, a ti si emin ovog umeta. Ebu Ubejde mu odgovori, nikada ne bih htio da budem ispred čovjeka kojeg je Allaho poslanik određivao da nas predvodi u namazu i koji nam je bio imam sve do poslanikove smrti. ومرضاة الإله بحرب كفر وبغض الكفر في روحي ولحمي تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار أبي وأمي وعدت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي وفي الأحراش والغابات بيتي على البطحاء في الفلوات نومي كتاب الله في ليلي أنيتي وأيامي بغارات وصومي برشاش أصول على كفور بألغام عرين الدين أحمي برشاش أصول على كفور بألغام عرين الدين أحمي تركت الدار داري وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي تركت خضت الدردار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي وأعلنت الجهاد لأجل ديني وقاتلت الطغاة طغاة قومي الكفر تتبعني نهارا فأسقيها بسيفي كأس سمي وأصليها برشاشي جهارا وأقتل منهم من كان يرمي وأتبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يا عمي وأتبعهم وقد لاذوا فرارا بضرب يرعب الكفار يا عمي تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي تركت الدار دار أبي وأمي وعفت الأهل مع خالي وعمي وعدت Tako Ebu Bekr bi izabran za prvog halifu, a Ebu Bejde mu bijaše jedan od glavnijih oslonaca pomagača i savjetnika u njegovoj teškoj zadaći. Nakon smrti Ebu Bekra, po njegovoj preporuci, za halifu izabraše Omera, neka je Allah zadovoljan njime. Ebu Bejde je vjerno izvršavao sve naredbe i halife Omera i nikada se nije oglušio o njegovu zapovijest, osim jedan put. Šta misliš, poštovani slušaoče, koji je to slučaj kada je Ebu Bejda nije ispoštovao naredbu vladara pravovjernih. Desilo se to u vrijeme dok je Ebu Ubejde predvodio muslimane u osvajanjima u Šamu, Siriji i Jordanu, i gdje su iz pobjede u pobjedu napredovali, dotle da su pod njegovom komandom uz u odredbu osvojili cijeli Šam, sve do Eufrata na istok i Male Azije na sjeveru. Tih dana prostorima Šama je zavladala kuga, kakvu ranije niko živ nije zapamtio i koja je sijala smrt svuda gdje bi doprla. Omeru, vladaru pravovjernih, nije preostalo ništa drugo nego da Ebu Bejdi pošalje glasnika, koji mu preda pismo od halife sljedeće sadržine. Imam jednu potrebu i samo tvoj dolazak može da to razriješi. Pa ako ti ovo pismo dođe noću, zaklinjem te da ne čekaš dana, nego da odmah uzjašiš konja i kreneš ovamo. A ako ti ovo pismo dođe danju, zaklinjem te da odmah krećeš i da ne čekaš noći. A kada Ebu Bejde pročita pismo, reče, razumio sam potrebu vladara pravovjernih za mnom. يا أهلين السلام بالبعد طالت لوعاتي في عمق الظلام والغربة زادت عيشك الغريب متأكد في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد فأنا أعيش كالغريب متأكد في اللهيب فأنا أعيش كالغريب متأكد في اللهيب ومن ذا يؤنس غربتي ومن ذا يؤنس غربتي إلا المجاهد والشهيد إلا المجاهد والشهيد Onda napisa halifi pismo u kojem stajaše. O vladaru pravovjernih, dobro mi je jasno zašto me zoveš, ali ti znaš da sam ja mjesecima sa ovom svojom vojskom i nemam malo želje da izbjegnem ono što može svakog od mojih boraca da zadesi. Od njih se ne mogu rastati sve dok uzvišeni Allah ne izvrši među nama svoju odredbu. I kada ti ovo moje pismo stigne, oprosti mi i dozvoli da ostanem ovdje. Kada halifa Omer pročita pismo, zaplaka kao malo dijete te ga jedan od drugova, vidjevši ga tako uplakanog sa zemljom upita. Je li Ebu Ubejd umro, o vladaru pravovjernih? Nije, reče Omer, ali mu je smrt veoma blizu. I nije se prevario halifa Omer el Faruk, jer nije malo vremena iza toga kuga zahvati svojim kanđama i vojskovođu Ebu Ubejda, koji na samrti oporuče svojim borcima. Ja vam oporučujem sljedeće, i ako se toga budete pridržavali, stalno ćete biti na hajru i selametu. Obavljajte namaz, postite mjesec Ramazan, dajte zekat, sadaku, obavljajte hađ i umru, jedni drugima pomažite naredbe starješina vjerno izvršavajte i nemojte ih varati, niti izdavati. Ne žudite za Dunjalukom i njegovim ukrasima, jer zaista čovjek, kada bi i hiljadu godina živio, opet mora doći u onaj položaj u kome vidite mene sada i neka vam se Allah smiluje. A mi molimo Allaha da se među onima na koje je Allah svoju milost prosuo nađe i Ebu Ubejde Ibnu Džerah, neka je Allah zadovoljan njime. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة